بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O du Zugedeckter, stehe auf und warne und deinen Herrn den preise als den größten, und deine Gewänder die reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes die meide, und halte nicht deinen Verdienst vor, und halte ihn nicht für zu groß, und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير Wenn dann ins Horn gestoßen wird, so wird jener Tag ein schwerer Tag sein, für die Ungläubigen nicht leicht. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Lasse mich allein, mit wem ich allein erschaffen habe und dem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe, und Söhne als ständige Begleiter anwesend, und dem ich alles schön zurechtgemacht habe. Doch begehrt er hierauf, dass ich ihm noch mehr gebe. Keineswegs. Er ist gegen unsere Zeichen wiederholt widerspenstig gewesen. Ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Tod ihm, wie er abgewogen hat. Abermals, Tod ihm, wie er abgewogen hat. Hierauf hat er geschaut. Hierauf hat er düster geblickt und ein finsteres Gesicht gemacht. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Er sagt, das ist nur Zauberei, die überliefert wird. Das sind nur die Worte von Menschenwesen. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر Ich werde ihn der Sakar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Sakar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz.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 Und wir haben ihre Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind, damit diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde, und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen. und damit diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, und auch die Gläubigen nicht zweifeln, und damit diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, und auch die Ungläubigen sagen, was will denn Allah damit als Gleichnis? So lässt Allah in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will Aber niemand weiß über die Herrscharen deines Herrn Bescheid, außer ihm. Und es ist nur eine Ermahnung für die Menschenwesen. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Keineswegs beim Mond und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt, und bei dem Morgen, wenn er erstrahlt. Sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen zur Warnung für die Menschenwesen. Für jemanden von euch, der vorankommen oder zurückbleiben will. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat, außer die Gefährten von der rechten Seite. Sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen nach den Übeltätern. Was hat euch in die Sakkar geführt? Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten, und wir pflegten nicht den Armen zu speisen, und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten, und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge, bis die Gewissheit zu uns kam. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Was ist denn mit ihnen? dass sie sich von der Ermahnung abwenden, als wären sie aufgeschreckte Wildesel, die vor einem Löwen fliehen. Aber nein, jedermann von ihnen will, dass ihm aufgeschlagene Blätter zukommen. Keineswegs, vielmehr fürchten sie nicht das Jenseits. Keineswegs, er ist dir eine Erinnerung. Wer nun will, gedenkt seiner. Sie werden aber seiner nicht gedenken, außer dass Allah es will. Ihm gebührt die Gottesfurcht und ihm gebührt die Vergebung.